Я видел разрушенную надземную часть двухэтажного корпуса и думаю, что фундаменты под ним сохранились, так как для строителей их материал не представил никакой материальной ценности. И поэтому можно утверждать, что фундаменты сохранились, а подвальные помещения засыпаны остатками разрушенного корпуса. Буквально в последние дни – мы имели личную встречу со всеми авторами писем, и они подтвердили все ранее ими написанное и высказали уверенность в том, что в случае проведения поисковых работ они должны завершиться находкой старых рукописей. Все изложенное представляет собой сведения, которые в конечном итоге могут привести к находке древнейшей библиотеки – которой могут быть представлены памятники славянской письменности периода Киевской Руси и последующих веков. В период, когда вся наша страна, весь славянский мир и все прогрессивное человечество готовится отметить 1500-летие древнего и вечно молодого Киева, города-героя, столицы Советской Украины, мы просим санкции – на проведение поисков в библиотеке бывшего Межигорского монастыря, утверждение поисковой группы. Финансирование всей поисковой работы берет на себя Украинское общество охраны памятников истории и культуры. Професор Багараз, ВК. До матеріалів додана була вирізка із газети Більшовик яка, здається, не мала відношення до межигірських справ. Та це не робило її менш цікавою. Газета Більшовик. Серпень 1937 року. Знос Михайлівського монастиря. Щоб звільнити місце для будівництва урядового центру, управа будівництва вирішила висадити в повітря Михайлівський монастир. У різних місцях сувору було закладено близько 2500 зарядів самопалу. До кожного заряду були приведені електричні проводи. О 9 годині вечора, 14 серпня, інженери Антонов і Кетнер увімкнули рубильник. Почувся невеликої сили вибух. Вся величезна споруда осіла всередину управа будівництва приступила до розбирання і вивозу руїн. Треба вивезти близько 20 тисяч тонн сміття. У цій інформації, яку і через півстоліття не можна було читати без здригання, вгадується досить прозорий натяк на те, що доповідну записку Багараза змаловажено і полишено без будь-якої відповіді. Валерію Костєвичу. вигукнула Оксана назустріч професору, якого вкочувала до кімнати висока молода жінка. Така сліпуча, що доводилося заплющувати очі, коли вперше бачив її. Богоразова донька, його ангелочок. Ангеліна. Професор був настроєний добродушно. Помиляєтесь, Оксанонько, промуркотів він. У нас без відповіді ніщо і ніколи не лишається. Тоді, у 37-му році, відомий київський знавець архітектури професор Моргилевський теж звертався до інстанцій із закликом не чіпати Золотоверхого Михайлівського собору. І що ж? З газетної інформації ви бачите, яке було реагування. На місці одного із найрозкішніших соборів усього слов'янського світу стоїть тепер партійне страховидло. А на місці зруйнованої Постишевим Подільської церкви Пирогощі, у якій перед своїм трагічним походом молився князь Ігор із слова ополку, воздвигли гіпсовий бюстик Мічуріна. Мовляв, нам не треба ждати милостей від природи і від здорового глузду теж. Що ж до моєї відповідної, то тут справді не доводилося ждати милостей. Інстанції зреагували на мій лист, але досить своєрідно.